Pozdrav! Ja sam Leon. Ja sam Sara. A ja sam Anja. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong hr Drugu sezonu. Epizodu broj 17, odnosno peti nastavak Pozes review-a Danas vam predstavljamo petih šest pjesama s ovogodišnjeg Eurosonga. I pričamo o onome što je kod njih dobro. I onom što je loše. Slušamo se. Dobrodošli u possessive view, Danas su sa mnom dvije gošće. Ovo nam je premjerna epizoda bez Ivana, ali bez brige, on se vraća sljedeći tjedan, bit će tu s nama. Tako da pozdravit ćemo Anju i Saru. Anja. Bok ljudi, ja sam Manja, pozdrav svima iz Zagreba, Zagrebačke Dubrave. Jako mi je drago da ovo danas radim s Leonom i sa Sarom i eto, nadam se da će nama biti zabavno i vama kad ćete ovo slušati. Sara? Bok, pozdrav svima, Sara ovdje, jedva čekam da krenemo, bit će nam super zabavno i čujemo se nakon prve pjesme. Eto, super. I možemo ono zapravo i početi. Prije toga samo da ponovno objasnimo kako funkcionira glasanje. Dakle, imamo tri boda, nula bodova, odnosno hvala ne za pjesme koje nam se baš ne dopadaju, maybe jedan bod za ono što je možda dobro, možda nije, vidit ćemo. I Fuego, dva boda za pjesmu koja je najbolja i za koju mislimo da ima potencijala za pobjedu. Ako dođe do izjednačenja, na kraju ćemo ih raspraviti. Hoće li ta pjesma moći pobijediti u petom mjesecu ili ne. A u međuvremenu idemo poslušati naše današnje pjesme. Prva na redu nam je Francuska. Od tamo nam dolazi Bilal Hasani i njegova pjesma Roi. And I know I will always be Je suis free, oui j'invente ma vie Ne me demandez pas qui je suis Moi je suis le même depuis tout petit Et malgré les regards, les avis Je pleure, je sors et je ris You put me in a box, want me to be like you je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not a slušali smo Francusku, dakle Bilal Hasani i njegov zanimljiv nastup. Ne znam šta vi kažete, evo meni je pjesma ono za sad nula, znači, pa dobro, znači ne, hvala ne. Ne znam, nije me, nije, impresionirala previše. Meni je, Kaj ti kažeš, meni, Leone? Meni je pjesma zgodna. Meni je pjesma Hvala, zgodna. Leone, da. <laughs> ja nisam Leon, ja sam Manja, ali sam se htjela ubaciti i reći da se meni pjesma sviđa. Nije mi dva, ali mi je maybe. Ovoga, I mislim da će se to drugim ljudima svidjeti više nego meni, tako da ova pjesma po meni ima šanse na Eurosongu dobro se plasirati. Ali ajmo odmah raspraviti jednu stvar koja će se ovdje dešavati, a to je da će ovog izvođača jako uspoređivati s Končitom. Tako da, Leone, šta bi ti rekao? Pa dobro, ima puno zapravo izvođača koji su se obukli kao žene, <laughs> mislim posljednjih godina e, počevši s zapravo koja je najreprezentativnija jer je ona pobijedila, hvala Bogu. A sad, mislim, on e, je dosta popularan u Francuskoj, već sam vam spomenuo, on ima svoje ima YouTube kanal koji je full popularan i na Instagramu ima masu pratitelja. I on se nekako u cijelu tu priču ubacio na način da kad, kako god je koja pjesma izlazila, tako je on na Instagramu snimio nekakav kratki videić ili story u biti kako on pjeva tu pjesmu i kako mu je super, šta ja znam, recimo za Cipar je to napravio, to sam konkretno prvi put vidio jer ga je onda tamta povukla na svoj kanal, pa je ono, znaš ono kako mhm. možeš staviti druge u svoj story i na puno predizbora je bio. Nisam siguran na kojima je sve bio, ali siguran sam da sam ga vidio na švedskom predizboru, na after partu je on bio, tako da onako, on se ovako malo se mingla s njima. E, njemu je to više onako kao ono malo da se zabavi više, iako to treba isto istaknuti, rekli smo da je ovaj Madame Monsieur od prošle godine su napisali pjesmu za njega, tako da oni su eto, opet su tu na neki način i nekako se zapravo moglo osjetiti da su oni to napisali, nema tu nekih velikih sličnosti, pjesma je totalno znači drugčije, drugčija je poruka i sve to. Međutim, evo, ako se mene pita, mi smo raspravljali o njemu u podcastu kad je tek to krenulo, znači cijelu Francusku smo zapravo prošli, to je njihovo finale. Mi njega nismo stavili na vrh, ali bio nam je tipa ne znam drugi ili treći, ali mi smo to redali kao ono kako se nama više sviđaju mhm. pjesme. Međutim, znali smo da će on pobijediti, jednostavno onak vidiš da je drugačiji i da se ističe na taj način i ja obično kažem ističe se sad da li je to dobro ili loše, prije sam rekao da nema lošeg isticanja jer svako isticanje zapravo ljudi ćete zapamtit kako god, međutim otkrili smo da postoji loši način kako se možeš istaknuti, no o tome o tom smo već pišali, nećemo opet. Znači, u principu, on se infiltrirao i pjesmu su onda napravili za njega, a ne obrnuto, ni da on imao neku pjesmu i ono pobjedničku kombinaciju i da je onda zapravo odabran. Pa, u biti ja mislim da on prije ovog svog predizbora i nije pjevao. Nisam siguran sad ne mogu reći, ali znam da on sad uz tu pjesmu snimio je još njih par, tako da sad ide nekakav ne znam je to long play ili extended play šta već ima par pjesama sad već. A sama pjesma, gle, poruka je jaka, to stoji, iako pjeva na francuskom, dio mu je i na engleskom i ima još takvih koje ono you put me in a box, want me to be like you, tekst zapravo ima određenu jačinu. Međutim, ako gledamo usporedbi s prošlom godinom, gdje su bili Madame je zapravo dosta visoko s obzirom na to kako Francuska i općenito ti Big Five koji automatski završuju u finalu nisu nešto pretjerano popularni. Čuj, on bi mogao dobro proći, međutim čuli smo i pjesmu kako zvuči uživo, a s obzirom na te falševe, ne, <laughs> eh, u biti znamo da isto tako žiri i publika glasaju u finalu. 50-50. Tako da ako ako i dobije bodove, dobit će od publike koji su izvan Francuske, većina njegovih pratitelja su u Francuskoj, tako da u biti on njemu tu ne pomaže ništa koliko je on popularan u Francuskoj njemu treba pratiteljstvo izvan Francuske, a to baš neće postići sa samo pričanjem na francuskom, na svojem storiju i tako dalje. Kaj kažeš, reci? Pa evo, meni se čini da, da ako ga žiri ocjenja da će to biti jako niske ocjene, mislim, nastup živo mi se uopće ne sviđa, a ova tema mi je malo već isfurana, nije ništa, nije ništa novo donio što bi bilo onak spektakularno da te sad impresionirati, pa onaj nastup Merci prošle godine mi je bio puno, puno simpatičniji, ali eto, vidit ćemo. Mislim da ima, ima dosta, znači ono, popularan je i influencer i sve, može to iskoristiti, a sad da li će mu to biti, da li to iskoristio u pravu svrhu, vidit ćemo ne znam. Upečatljiv je u svakom slučaju. Upečatljiv je i ako to ovoga ne iskoristi u ono, za sebe ne znamo šta hoće. Mislim, problem je kad si influencer to što ti imaš cijeli story svoj kanal, možeš raditi šta god hoćeš, koliko god dugo hoćeš. On ovdje ima tri minute mhm. da otpjeva svoje i eventualno u razglednici koja ide prije pjesme, u kojoj će se on pojaviti na koliko, ne znam, možda na 23 sekundi koliko razglednica traje i neće pričat, može onak nešto izvodi šta ja znam, ali mislim sve se raznice snimaju isto tako u Izraelu, prema tome on će biti tam gdje ga stave. Eh, ne znam, e, moja ocjena je jedan, Znači, nije mi, nije mi ni dobar, nije mi ni loš. Mislim, onako, pjesma mi je ovako ok za poslušat. Možda bi čak bila ok u studijskoj verziji da se čuje negdje na radiju. Ajde, recimo. Ali ovako kad gledaš, ja mislim da koliko god možda njega fanovi voljeli i nije on tako ni visoka mislim, na kladionicama, nema to, nema to, ja mislim, šanse za pobjedu. Kaj ti kažeš, Anja? Za pobjedu ne. To nisam... Ne, ne bi ga... A ti si rekla već maybe, jel tako? Da, maybe. Dobro, na, na, kraju rezimiramo sve. Sara, ti si na nuli i dalje. Ja sam i dalje na nuli. Mislim da nema šanse za pobjedu. Jedino ovak samo promocija. Mislim, ono, maybe, ne mogu sad svima dati ono pobjeda i nula, ja mislim da onak, on će biti negdje između, ja mislim, svi, osim pobjednika i onog na dnu tablice će biti između, tako da maybe je dosta šarolika ocjena. Ali, dobro, mislim da možemo mi dalje. Sara? E, iduća nam dolazi nizozemska i pjesma Duncana Lawrencea Arcade. broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. se pjesma sviđa, ja ću tome dati dva. ne znam da li će pobijediti, ne bi se baš kladila da hoće, ali meni se sviđa ovako za mene, možda nekoma će biti predosadna. Ovaj scenski nastup mi je malo dosadniji od onog spota koji je onako e, grafički intenzivan, <laughs> ali dobro. Ovoga, sviđa mi se, tako da to je dvojka od mene. Ne znam, zanima me šta će Sara reći. Evo, meni je ovo čvrsta dvojka, znači jako mi se sviđa. Sviđa mi se nastup, dobro je možda ono prelagano za moj ukus, ali dečko je jako simpatičan, super pjeva, baš onak, znaš da je pjesma dobra kad se naježiš, kad slušaš ovu uživo verziju. E, spot je ono, e, zanimljiv fora, to svakako pogledajte ako niste. I ne znam, evo, sviđa mi se. Šta ti kažeš, Leone? Moram priznat, na prvu nije mi odmah sjeo, Međutim, on ima tu sreću da je on u polufinalu, tad će prvi put izvesti pjesmu i onda vrlo vjerojatno prolazi u, vrlo vjerojatno, jako, strong maybe, e, jako će vjerojatno proći u finale. I onda će ljudi čuti drugi put u pjesmu. Ja mislim onak prvi put kad sam ju čuo, onak ajde još malo je vremena prošlo, nije mi baš nešto bilo i onak mislim da je taj dan i više pjesama izašlo, pa onak poslušao sam njega po prvi put, poslušao sam još nekog po prvi put, ok, ajde. I onda nakon nekih sat vremena ili dva, samo onako u, uhu mi se pojavi ono tako da onak e, i, i u biti ovaj dio pred refren kad mislim jezda je zavijanje ali lijepo zvuči dobro dobro do, dobar je Evo, ne znam, mislim, od mene isto dvojka, hvala Bogu. Ima tu sreću što je ova melodija jako pamtljiva, pa ekipa će najvjerojatnije odmah zapamtiti. I zato će da je to dovoljno, da baš ga ono na prvo slušanje, to izgledanje ljudi zapamte? Pa pitanje... Ako spusti spot, naravno. Pitanje je <laughs> možda bude u pozadini. Možda bude live nastup jako interesantan, zanimljiv, pa ustoji i zapamte po tome. Pa to je isto puno, puno, puno ovisi zapravo da o live nastupu. Mislim, vidjeli smo ima e, u nekakvoj njihovoj nizozemskoj emisiji je to izveo, međutim on je statičan, imate violinistice, violončelistice na, na pozornici i on stoji i pjeva. Mislim, ne možemo puno ni očekivati da će biti nekakav bijesan scenski nastup, pjesma je jednostavno takva, a realno za, za dobru, ovako dobru pjesmu treba biti nekakav smišljen nastup, promišljen, ajmo tako reći, ali opet ne bi trebali pretjerivati. Nizozemska to obično dobro napravi, evo prošle godine smo imali ono kauboja koji ima one crnice koji su imali vrlo neto zanimljiv ples, zbog toga ih je zapravo na kraju krajeva i doveo. Prema tome, prošao je prošle godine u finale on, e, sada je on tu, on će vrlo vjerojatno proći u finale i kad smo već kod toga zapravo moramo spomenuti da je na vrhu kladionica. Dobro mu se piše, a evo i mi smo ga nahvalili. Mislim da stvarno ima šanse, jako dobre šanse da pače za pobjedu. Dobro, meni je pjesma onako slušljiva mi je, jako mi je to lako uđe u uho, ali mm, mislim da tipa, ja ju sad znači slušam drugi ili treći put, pa ono, kad ću slušati peti put će mi vjerojatno biti ono, savršena, ali ljudima koji će slušati prvi puta, možda ovaj scenski nastup neće biti dosta. Ne znamo, ne znamo kakav će biti za sad ali isto tako moraš razmišljati o tome da ne mora pjesma biti ono 100% wow, nego u toj konkurenciji mm-hmm. koja oko njega se mora istaknuti. Znamo da se Eurosong slaže tako da oni vuku te zemlje u polufinala i vuku ih u određene polovice tog polufinala i onda to zapravo stavlja dosta mjesta za radio televiziju, odnosno producente Eurosonga da slože pjesme tako da zapravo bude jedna brža, jedna sporija, jedna brža, jedna sporija, da se on recimo ne utopi u moru balada, ako do toga dođe. Prema tome, postoji mogućnost da će se on dosta dobro istaknuti. Ako scenski nastup bude dobro odrađen, ja mislim da ima jako dobre šanse za pobjedu. Doduše, evo, ne slažemo se. Ako do kraja dođe, momentalno imamo šesticu, znači to je vodstvo. Dobro, fino vodstvo. A vidit ćemo da li će do kraja još neko do toga dogurati. Tako da za sad možemo dalje. Anja? Znači, iduća pjesma koju ćemo slušati dolazi iz Litve. Juri Veklenko śpiewa Run with the Lions. If you wanna see, just open your eyes. If you wanna breathe, let's go outside in the open. Out in the open. There's no need to stay locked up inside. This kingdom is yours, and this kingdom is mine. Let me show you. Just let me show you. Cause we got a love that can't be caged. We got a love that can't be caged. Come on, come on, let your feelings out. Come on, come on, get your freedom čuli smo Jurija. Pjesma mu je tako malo, kako bi ja rekao, underwhelming. Meni se baš ne dopada. E, ne znam, nakon cijelog tog maratona njihov predizbor je bio jako dug i nekako u biti oni jako puno puta i čuju tu pjesmu i izveduju, tako da nekako se izgubi ta čar <laughs> prvog slušanja da ti se svidi na prvi put. I nije mi drag, ni on, ni ta pjesma, nekako nema, nema ništa novo. Ja to ovako, Eurosong zapravo nekakva platforma za izvest nešto novo, nešto wow, nešto što će potaknuti ljude da, da glasaju za njega. Tekst je tako, evo. Može, može se reći da ima lijepu poruku i onako želite potaknuti malo da razmišljaš o tome koliko si hrabar i tako ali meni to, mene to ne dira, ni malo. Hrabar za sebe. Ne, meni se pjesma sviđa i evo što više slušam više mi se sviđa. Meni to baš onako pjesma koju ja mogu zamisliti da slušam kad se vozim negdje u autu, ali ovoga ne mislim da će pobijediti na Eurosongu. To mi, nije mi to takav materijal, ali mi se pjesma sviđa i on mi je simpatičan i poruka mi je simpatična. Ne znam, Leone, što ti imaš protiv poruke da trebaš biti hrabar i borit se za ljubav? <laughs> Ja sam kukavica, oprosti. <laughs> Evo, ja se slažem sa Leonom više nego sa Anjom. Meni je, meni je ono nastup e, malo dosadnjikav. On je isto ništa, ništa posebno. Poruka je ko većina tih e, tema i poruka koje se vrte nosop na Eurosongu nije mi onak da na prvu zapamtim da mi se odmah svidi, mislim da će se, da neće se isticati e, između mase tih pjesama koje imaju sličnu tu tematiku, neke pozitivne vibracije, energije, poruke, to mi je onak e, isfurano već. Čak, e, čak u usporedbi sa onim nastupom prošle godine sa When We Old Litve, znači koji je isto bio dosta dosadan, barem po meni, ovo je čak uspjelo znači nadmašiti to što se tiče stupnja dosadnosti i pa dobro, ne baš tako, on, se bar kreće, ona je ležala na pozornici. Da, ali ono, ono, zanimljivo izgovaranje ovoga riječi old, pa smo po tome zapamtili. Our? Arld. Arld. Dobro. Um, Dobro, imala je i one holograme holografik. Ma ono. mislim da samo nekakve te slike su se umontirali su ih dok je ona ležala tu iznad nje ovako su pa neke te slike valjda njih dvoje. Na... Zato se ona nije smjela pomaknuti da ne prekrije sliku. Pa tako je. Ali dobro, meni to recimo, mene takva te, te malo patetične ovoga scene, totalno ono razoruže. Ja Naježila si se nekoliko puta. Da, meni to baš bilo onako ajme i se mala djeca idu okolo, ali dobro, pjesma sama po sebi bez toga bi mi bila dosadna, slažem se tu sa vama. Ali vidim da ćete vi ovog dečka jako sabotirati tako da ono, meni dođe da mu dadem dva samo da, da popravim ovo stanje na ljestvici. Dobro, čekaj samo malo, još moramo istaknuti, ona je imala te kakti jel, montaže na pozornici, a Juriti na početku ima ono, one nekakve šta si je namontirao, isto ono nešto pukne pa se raširi, nešto žuto, ne znam nija više šta. Da, očito jako vole te animacije. Namontiraju se, to se, to je sad hit, to je sad in. To dalo s PowerPointom dobrim riješiti, ali ljudi ne znaju. <laughs> <laughs> Dobro, onda idemo na ocjene. Anja, šta je, šta je tvoje? Je dvojka ili jedinica? Ne, ja ću dati svoju ocjenu kad čujem vaše. O Bože. Nula. Nula. Dva. <laughs> Dobro, već si, već si naglasila tu namjeru, tako da, ok, bez brige, neće, neće pobijediti. to smo zapravo... Neko od vas dao jedan, ja bi mu dala jedan, ali ovo ne mogu, Znači, bitno samo da dva ima na kraju. da, da prođe. <laughs> A, mislim, ako gledamo, jel, iz po, pogleda, mislim, meni se pjesma ne sviđa, ali uz to definitivno ne mislim da će pobijediti. Čak mi je upitno hoće li proći s polufinala u finale. Ja mislim da neće sigurno. Prema tome, idemo, idemo dalje, idemo na iduću zemlju. Ovako, uvodna priča. E, s obzirom da je na Eurosongu ove godine samo 41 zemlja, Pozes riviova ima 7, 42 dijeljeno 7 je 6, Originalno su trebali biti 42 zemlje, međutim, eto tako, Ukrajina nam se povukla iz raznih političkih i inih razloga. Tako da mi smo ju odlučili ostaviti ovdje jer pjesma se zapravo, to je televizija, radio televizija Ukrajine se povukla nakon što je pjesma već odabrana. Tako da mi smo se odlučili nju ipak ostaviti u ovom miksu i reći nešto o njoj, dakle o Maruv, i o njezinoj pjesmi Siren Song. Iako nje ove godine, trebamo naglasiti, naravno neće biti na Eurosongu, eh, ja mislim prije svega da bi je trebali poslušati, pa ćemo onda nešto i prokomentirati. Slušamo Siren Song. me. vraćamo se nazad, poslušali smo Ukrajinu. Ako niste pogledali nastup, obavezno odite odmah i pogledajte taj performans. Dakle, šteta, po, mislim po mom mišljenju šteta što ne nastupaju. Evo, žao mi je da se tak desilo, ali to su sad politički razlozi o kojima mi ne možemo raspravljati ovoga, nemamo dosta vremena za to. E, meni se sviđa nastup, sviđa mi se pjesma, sviđa mi se ta ženska energija, e, ovoga Marub mi je jako lijepa, baš je, baš je onak, liči e, na Demi Moore. E, super je, e, znači ono upečatljivo je, e, fora je, ok, kužim da se nekom neće svidjeti, da će nekom biti too much, ali što se mene tiče takve pjesme trebaju ići na, na Eurosong, znači nešto što ćeš odmah zapamtiti, što će ti se odmah svidjeti. Šta ti misliš, Leone? Pa prije svega ja bih htio reći da s obzirom da ona već neće biti na Eurosongu, ja mislim da je svakako s ovom pjesmom, koliko je zapravo pjesma dobra, svakako zaslužila ako ništa drugo da bude kod nas. Koliko će to nje značiti, ne znam, ali nije ni bitno. Uh, ja mislim isto tako da, s obzirom na to sve što se dogodilo, ona zapravo kao, ajmo reći, uh, samostalni izvođač i dalje ima mogućnost i ja bi vrlo, vrlo toplo pozdravio tu mogućnost da ju iz Tel Aviva pozovu da dođe i nastupa kao interval act, znači ono za vrijeme glasanja. Ja mislim da bi to bilo jednostavno fantastično i to bi zapravo poslao, ajmo reći, neku ljepšu, svjetliju poruku po, po tom pitanju, barem što se Ukrajine tiče. Nisam siguran, e, to se dogodilo već e, dvije i šeste kada je Srbija e, odabrala jednu pjesmu, a onda su se oni povukli, oni su i dalje mogli glasati na Eurosongu. Sad ne znam hoće li Ukrajina imati istu tu mogućnost, vidjet ćemo, jer u biti oni su naknadno povukli pjesmu kada su već potvrdili da će sudjelovati, tako da bit će svega ne znamo. Pjesma meni, idemo se vratiti na to, izvan cijele politike i Eurosonga, pjesma je odlična. Ja kad sam prvi put to čuo, sjećam se ja zajedno Ivan i ja smo slušali, on je bio oduševljen automatski. Mislim, ja sam nekako s rezervom pristupio toj pjesmi jer kad ju prvi put čuješ malo onako te malo je overwhelming. Malo te distrekta ovaj scenski nastup od pjesme, malo je onako da na prvu, ali dobro. Tko nije htio nešto tu mač vidjeti, ne treba gledati Eurosong. Mislim. To je velika istina <laughs> zapravo. Uh, isto tako, ja sam to opisao kao guilty pleasure, jer pjesma je stvarno onako dobra i možda ne nakon prvog puta, ali nakon drugog mi je već bila automatski uhu i onak taj bang, boom, sve. Znači ima, imate nekakve trenutke, ja bih rekao čak i x faktor. Možda, ovo sad velik nekoliko možda ne bi išla na pobjedu s tom pjesmom, ali bi bila jako visoko. She, would be up there, ja bi to tako rekao. Anja, kaj ti veliš? Pjesma je Fuego. <laughs> fuego. pa je. Pa ima Fuego moment, onako kad taj boom ide, baš je Fuego. Meni isto definitivno Fuego. I meni treći Fuego. Ona mi je potencijalna šestica. pa to je šestica. ali čekaj, nisi nam ništa rekla o pjesmi. Kako nisam, pa ja, zar nisam do sad izrazila svoje oduševljenje? Ne, meni se pjesma sviđa, ali da, to što si ti rekao na prvu, me stvarno taj njihov početak koji je dramatičniji od onak ostatka nastupa, me ono malo, šta? i ovoga, onda mi je pjesma ušla u uhu, to mi se sviđa i ova e, kasnije koreografija koja je ovaj pred kraju baš jako upečatljivo i fora je. Zapravo zbog samog nastupa već zaslužuje da bude na Eurosongu, to je toliko zapravo već sama, razrađeno. Uopće sama činjenica da su oni taj nastup osmislili, da su htjeli, mislim nisu znali kako će na kraju ispast, ali to predstavite Europi, to fakat pokazuje puno hrabrosti, svaka im čast samo za to, za to osmišljivanje, ono kuže riskiraju i na kraju ono, mislim da ekipa to cijeni. Mislim da je nastup dobar u principu primjer toga šta možeš napraviti sa onak šest ljudi na sceni, šest žena, šest pasača, šest ičega. Jer ono, mislim, najčešće, mislim, možda nije najčešće, ali dosta često imamo tog jednog vokalista koji stoji u sredini i ovi ostali koji samo lujaju oko njega i to, ali ovo je baš nešto malo drugčije, dinamično i eto, sviđa mi se jako. Mm. Da bi riječ rekao. Da bi riječ rekao. <laughs> U biti imamo još jednu šesticu, no tome ćemo kasnije raspravljati. Idemo sada na iduću zemlju. Sara? Iduće nam dolazi Australija i Kate Miller Heidke sa pjesmom Zero Gravity. Hey you. It's me again. Hey you. Stone in my shoe. I've been You're so heavy. I have got to let you go. I'm going with zero gravity. Zero gravity zero gravity. stvar koja je kod ovog nastupa bila uočljiva, znači prije nego što je glazba počela, prije nego što je pjesma počela, kad smo tek vidjeli znači njezin obris, ona je nama izgledala kao ona figurica Dore. Znači kao Dora i evo ja se ne mogu oteti dojmu što više i uglavnom sve više mi izgleda kao Dora, ali dobro ne mislim da je ona kopirala Doru iako lijepo vidjeti ovo da je neko utjelovio Doru, ali da vidim slično sa Estonijom od prošle godine, to je neporecivo. Malo je, možda čak, sad ne bi ja imala ništa protiv toga da je to slično, ali da je onda bolje od Estonije, ali Estonija je bila očigledno bolja od ovoga, pa onda mi smeta ta sličnost. Meni se pjesma osobno ne sviđa jako i unatoč svemu tome što je jako puno toga na sceni puno se toga dešava, ovaj, vrana iza odvlači pozornost, ali ne sviđa mi se, u sve to skupa nije mi, nije mi se baš dopalo. Izgleda ko neki scenarij neke bajke, ne ono, borba dobra i zla, ova izgleda ko neka vještica iza koja leti oko nje. Meni je onak, isto, ženska je lijepa, sređena, to su oni sve lijepo osmislili, ali nije mi. E, mislim da su uzeli od puno e, drugih stvari neke, neke dijelove, to su sve smješali skupa i baš me nije impresioniralo previše. E, još s tim da je dakle, drugi izbor na znači, predizboru u Australiji bila po meni znači, bolja pjesma i bolji nastup od Electric Fieldsa, iako ne znam zašto je Australija izabrala ovu pjesmu, ja bi izabrala ovu drugu, ali eto, šta je tu je. Možda Elsa postala hit tek sad u Australiji. ali onaj moment kad e, on skine onu maramu i ko se zavjerio ne sve, ona je stvarno top. To su mogli bolje kadrirati, malo, malo je to zapravo palo u pozadinu, ja sam da, to izmori staknuo da kažem. To ovoga, pozadinu, onda bi došla ta crna kosa do izražaja. Ha, dobro. Da, i čini mi se da, e, da je pobjedio onaj koji je više novaca uložio u nastup, što je po meni glupo trebala se gledati e, prije svega pjesma, ono, pjesma mora biti ta glavna, onda nastup ide tu da to još poboljša. Ne znam zakaj su uzeli te princeza luk, zakaj mi je to, vada to u Australiji fora. Ne znam, ja isto kad smo mi gledali to, mi smo mislili da Electric Fields pobjeđuje bez, bez problema. Iako, iako nam je uh, Kate Miller Heidke zapravo bila u top 5, jedino što je zapravo istaknulo to što u studijskoj verziji to više zvuči kao ono početak pjesme, onako ajmo reći pop, EDM, nešto tako i onda onak dođe taj refren, ako se to tako može nazvat, gdje se doslovno onak pretvara u ariju kraljice noći maltene i onak zabezeknuto staneš. Međutim, kada imaš Estoniju, isto tako moram reći, na umu od prošle godine, nekako mi to sve pada u vodu. A pjesma koja je bila, kao što ste vi već rekli, na drugom mjestu je bolja. Ali evo, mislim, očito nije Estonija, Estonija, ova, Australija je izglasala nju za pobjedu. Imali su, jo, mislim da su imali i žirije, ali i publika je tu naravno isto imala svoj, svoje za reč. Tako da, evo, imamo Kate Miller hajke i sad moramo pričati o tome. scenografijom iz ovoga Črbnjaka iz Oza, totalno sa letićim krilatim majmunima. I Dorothy. I Dorothy. Dorothy koja je Dora. <laughs> Dora. <laughs> napadaju vještica s leđa, to je to, pa da. I obratite pozornost jer nekoliko puta stvarno prepadne, pa vidjet ćemo da li će se žena naviknut na ovoga. Da, to mi dalje nije jasno, onako kako to, dobro, mi smo to protumačili zato što ona stoji na toj platformi gore i dignute su joj ruke u zrak, pa da, ne, bi opala. Da nešto baci. Ne, ali... Da, dodam da nam je, znači, iskopirala Doru i one rolete ispod ruku koje je nosila i naša Nina. <laughs> I Nina Kraljiš na koju smo se zapravo osvrnuli prije dva tjedna, evo ona opet, opet nam dolazi stalno te, te stvari ispod ruku što plešu, Anja je spomenula da mi Hrvati imamo obsesiju s krilima, <laughs> obsesiju sa stvarima zapravo koje vise s ruku. Sjećamo se Vesne Pisarović koja se umatala u one rese kad je prijavala sasvim mi sigurna. mi to njima pokušavamo ono podvalit kao užasno, to je nešto što leprša sa strane, što visi s ruku i jako često nam je sva ona roba koju naši pjevači nose na ono, kao izderana i to, i to je nekako nama, nama to baš onako mislimo da je to nešto totalno novo. Iako mislim da to, to s tim višenjem je zapravo počelo ono s Doris Dragović. Ona se skinula, pazite to, ona se skinula na pozornici. I da, pokušavamo taj efekt imati cijelo vrijeme. Ali... Uvijek šok. Počelo je sa Danielom Martinović kad se skinula onog iz crnog u bijelo, ali to, to je bilo jednom ljudi, ne možemo to više ponavljati. Ne, nemamo više toliko kontrastnih boja, ne možemo to, ono, ne možemo cijelo vrijeme. Ali dobro. U biti mislim da smo spremni za ocjene. ja, ja sam svoje rekao pjesma a zapravo nisam, samo usporedio sa Estonijom. <laughs> ne znam, meni je meni pjesma e, zapravo moram ju, ja ju ocjenjujem e, u pogledu toga što je bilo na drugom mjestu. Jer sam to pratio i znam, drugi ljudi to neće, neće imati tu priliku, ali mislim da se ne može istaknuti nakon Estonije prošle godine, što se opet vraćam, jer eto, tako je kako je. Ja ću ostaviti Maybe, iako iskreno dao bi joj nulu pored Electric Fieldsa, ali s obzirom da, je, da su oni izvan konteksta i da zapravo imamo samo nju, daću, im jedini, daću joj jedinicu. Sara? Ja ću dati nulu, evo. Nema, nema, nema drug, drugog izbora. E, hvala ne. Ovoga, nula i od mene, a mislim da ako nije Estonija prošle godine uspjela, wow, s onim nastupom da neće ni oni, tako da... Iduća pjesma je 22 i ne Taylor Swift, nego od Sarah McTernan iz Irske. pa poslušajmo. I see 22. Oh, and I think of you. Lately, that's all I do. Don't you know that I, I'm always driving by. Wanna come home to you. Oh, I know. I've always been afraid to say how I feel. But that's got to change. Every time I'm with somebody, I'm confusing him with you. Anywhere I go reminds me of the things we used to do. And I dreamed about the street where we kissed out of the blue with your house. Now I'm 20. je bila Irska Sarah McTarnan i idemo malo nešto reći o njoj. Posljednja pjesma danas, jej, jej, kraj, ne, jej. Super je, pjesma je super, sviđa mi se, baš je onak e, slatka, romantična, ženska je simpa, lijepa je, onak nostalgična, spot je fora, ono snimanje, vjetar, ne, meni je, meni je simpa i sviđa mi se. Da, je, slatka je. Meni se pjesma isto sviđa. I zanima me kakva će biti na sceni. Ma, sve nas zanima. E, Hoće li biti sama? Hoće li imati plesače? Šta će biti? Pa vjerojatno ima, ima, ima prateće vokale svakako, čuli smo ih sada. E, isto tako, ona je super ovako, uživo zvuči jako dobro i nismo čuli još pjesmu kao jel, sam 22, međutim meni je pjesma nije za pobjedu, jednostavno je dobra. Onako nekako casual za ovako radio, za vožnicu po gradom. E da, slažem se, slažem se. Da, nije za pobjedu, ali je stvarno dobra pjesma. Mislim da će nam... Što se tiče same pjesme i teme, ona je ko svaka ova pop pjesma koja se, mislim, koja se sluša ovih zadnjih par godina, ono jednostavna je, ja mislim da nije dosta da, pobjedi, ali evo, Simpa je ovak, kad Eurosong prođe i kakav god rezultat bio, uvijek možemo to slušat, jer jednostavno dobra je pjesma. Ne, nameće se, mislim da. je to stvar, ali nije sad u stilu da je zaboravljiva, nego jednostavno onako, mhm. ugodna je za čut. Da, meni ta pjesma kao ono, a ova pjesma ne mora pobijediti, ovo si mogu staviti za kasnije, slušati, onako, živati u njoj. Ovo mi je stvarno ono, ono tipa za skinuti na mobitelu, ali nije mi za, ne znam, neće pobijediti vjerojatno. Ja sam poprilično siguran da neće pobijediti, mislim prije svega Irska, ko, ko glasa za Irsku <laughs> nakon 90-ih ne znam. Jes da imaju 7 pobjeda, mislim da ovo neće biti osma, ali hajde da vidimo kakve su nam ocjene. Sara? Dva. Dva. Dva? trostruko izjednačenje, imamo tri pjesme na vrhu. Svi smo dali ono kao minus dva, minus dva, da <laughs> ono. U biti, nekako mislim da smo bili dosta blagi po pitanju nekih pjesama, ali opet Ukrajini, a pa Ukrajini možemo da šta hoćemo kad, kad njih nema, ali opet sad trebamo, e, došli smo zapravo do kraja, imamo izjednačenje između nizozemske, Ukrajine i Irske. E sad je na redu pitanje smatrat ćemo kao, aj rećemo da je Ukrajina na Eurosongu, to ćemo tako sada reći. I sada da imamo te tri pjesme na izboru, koja bi pobjedila na Eurosongu? Koja je najbolja? Jedna je najbolja od njih tri. Koja? Ukrajina. Za mene Ukrajina. Ukrajina ja sam malo, ja sam malo u dilemi između Nizozemske i Ukrajine. Da, meni je Nizozemska zapravo jako draga postala u međuvremenu. Ne bi, ne bi od početka bila, ali kažem nekako, ja bi ipak dao svoj glas Nizozemskoj. Eto, tako. Međutim, vas dvije ste opet jače od mene, pa ćemo staviti, ajde, Ukrajinu. Ukrajinu ćemo staviti na prvo mjesto za sada. E sad nju treba usporediti zapravo sa Maltom i Švicarskom, koje su nam e, za sada u vodstvu to je Malta konkretno sa šest glasova prošla, um, Mikela Pače i Kamilijan. Jel to bolje? Definitivno mi je Ukrajina bolja od Malte, a sad sa Švicarskom ne znam. Meni je bolja, ali kužim da je Švicarska možda većini gledatelja, slušatelja će biti bolja pjesma, prihvatljivija širi doseg, to se tako mislim može reći isto za mhm. švicarskom. mm Šta ti kažeš Anja? Da, mislim da će Švicarska bolje proći, to jest e, mislim bolje će proći, sigurno posto Ukrajine nema, ali da bi bolje prošla, zato što ova e, Ukrajina će onak nekim ljudima loše sjest, to uvijek postoji mogućnost. Recimo Rusiji. Da, dobra Rusiji. <laughs> pa da, <laughs> ali ovoga, a od Malte mi je bolja. Mislim, ona je meni osobno bolja i od Švicarske, ali mislim da će Švicarska tu bolje proći. Jako je teško tu kad pokušavaš kao dati svoje ocjene, ono, e, odlučiti se baš za ovo kako ti osjećaš i kako se tebi čini pjesma. Cijelo vrijeme pokušavaš misliti na to kako će pas drugim ljudima i to je zato malo teško. Ali mislim, ako mi makremo tu Ukrajinu, onda nizozemska je u principu ta koja se ide uspoređivati s ovim pjesmama. Pa u biti da. Jel ti isto misliš Sara ili bi stavila možda Irsku iznad nizozemske? Ma nije, nizozemska je ipak tu bolja. Da onda ćemo staviti Ukrajinu u zagradu, a Nizozemsku zapravo kao voditelja, ali onda opet između Nizozemske i Malte, vi dalje mislite da je Nizozemska jača od Malte? Nizozemska definitivno, Malta mi je bila ono, nije me impresionirala pjesma, kao što sam rekla sam puta danas, ali dobro. Pa nema veze. <laughs> Ok, e, današnji pobjednik, dvostruki pobjednik zapravo Ukrajina, ako se gleda samo današnja epizoda Nizozemska, kako se gleda sveukupni pozdrav Serviju do sada. I to bi bilo sve od nas za danas. Malo smo kraći, koncizniji, ali mislim da smo dali jednaku <laughs> količinu informacija i jednake, jednaku... <laughs> Jednaku, jačinu osvrta u biti. Moram priznati da sam imala veliku tremu prije početka ovog snimanja, ali evo sad na kraju mi je drago da sam se ipak ovoga odvažila sudjelovat. E, vjerojatno prvi i posljednji put da radim nešto ovak slično. Pa evo, e, nadam se da ste uživali, da smo rekli neke stvari s kojima se vi isto slažete. Ako ne, slobodno napišite šta smo rekli krivo. I komentirajte, hvala Bogu. Da, naravno. Evo, sve, sve pohvale, sve kritike su uvijek dobrodošle. E, evo, na kraju moje mišljenje je šteta što Ukrajina, e, što nećemo gledati Ukrajinu, ali eto, tako je kako je. E, navijam za pjevačicu da potraži neku drugu publiku, neko drugo okruženje koje više ovoga podržava i da se samo bavi time što ovoga, u čemu je fakat dobra. Dobro, evo, meni isto prvi put da snimam podcast, ali mi nije prvi put da s Leonom analiziram pjesme koje će biti na Eurosongu ili koje su bile i bilo mi je jako zabavno. E, zanima me šta i vi mislite i nadam se da će Ukrajina ipak biti na Eurosongu, barem da ju vidimo kao nastup, ako već neće biti kao kandidat i ništa, držim fige Hrvatskoj. I hvala vama dvijema što ste se odlučili i kao što ste ti rekao, da dođete k nama. I to je sve, slušamo se i sljedeći tjedan. Pozdrav!